govoriti znači, dakle, o nekoliko tačaka. Prva tačka, majka, znamo li ko je ta osoba ili jesmo li je svjesni. Zatim, čuvaj se dove onoga kome je učinjeno nasilje. Zatim, neka kazivanja koja bi se mogla nasloviti. Je li majko, ne mogu da vjerujem da tako postupaju prema tebi. Zatim, četvrta, zbog čega ovaj čovjek plaće. I završiti sa jednim kazivanjem, koje nosi naziv ovo je naša vjera islam ovo je naš ahlak islamski ahlak i naša vjera islam dakle majka znamo li koja je majka jesmo li svjesni majke majka je primjer sigurno najveći primjer milosti koji se kreće među ljudima. Iako, kao što rekao na početku, malo joj se pridaje pažnje i malo je ko svjesta njene uloge. Majka je najveći dunjalučki primjer strpljivosti, živi primjer blagosti i svaki od nas oženjeni i svaka od ovih tamo desno udaljih Pa da im je Allah Đalla Đeralogu podario i svoje blagodati, i svoje milosti, i svoje mudrosti, potomstvo, trebali bi dakle da budu svjesni ovo. Trebali bi da budu svjesni majke. Svi mi, često smo slušali kazivanje o roditeljima, kazivanje posebno o majici. Međutim, ta kazivanja, ti kurpanske ajeti koje smo slušali, hadisi, ne bi dalje prelazili od naših ušina. Istina, ponekad bi nas neko kazivanje o majici i odnosu njene djece prema njoj pogodilo, ražalostilo, rasplakalo, međutim, takav bi nas osjećao držav, osjećaj držav u kratko vrijeme, a zatim bi se život na svoju postavio. Međutim, a, kada smo mi dobili svoje prvo djete, sine ili kćerkicu, onda smo postali svjesniji da dakle, to tih kuranskih ajeta i hadisa koji govore o majici, ulozi majke i babe jeli, u podizanju djece. Mnogi od nas, kada su pratili trudnoću svoje supruge, mogli su da vide da to čudna stanja i trebali bi, su, trebali bi da se sjete, tada su se trebali sjetiti dakle svoje majke. Da i ona njega prije nekih 20 godina noseći ga proživljavala isto takva stanja. Šta je to mogao da vidi, dakle, svaki od nas od svoje supruge kada je bila u mjesecima trudnoće, našto, dakle, u devetom mjesecu trudnoće? Mogao si, a, da je vidiš kako se kreće od jednog zida sobe, jednog kraja sobe do drugog kraja sobe i golno zaječi, a zatim se, a, nakon kratkog vremena nasmije, pa bi bio iznenađen na jednoj strani njenim golovima, na drugoj strani, jeli kako se smije, pa bi je vidio, dakle, kako obara svoj pogled i gleda u svoj stomak, jeli to je dijete, naravno koji je to bilo, prvo dijete, prvi sin ili čerkica, i smiješ se i kaže, a, bebo moja, koliko sam te samo poželio. I koliko žudim, a, da te vidim, da dođeš na ovaj svijet. Kada bi se kretala po kući ječala, kada bi se spuštala, kao, svi smo to mogli primijeti, ne bi se mogla komotno spustiti kada bi htjela da zaspi, sam joj ne bi dolazio na oči. Zbog bolova koje osjeća. Ne bi se mogla namjestiti u krevetu na jednoj strani, prevrtalo bi se lijevo ili desno. Pored tih, svih tih bolova, ako je imala druge djece, jeli, ako je ranije se rađala, porađala, ako je imala, dakle, još ostale djece, vodila je brigu o toj djeci, kupala, hranila, prijemla se ostalim kućanskim poslovima i mogao si da je vidiš kao da kaže, zbog čega sam je rekao da je majka najveći primjer strpljivosti na Beljanku, mogao si da je vidiš kako kaže, ja sabr hud mini drsen o strpljivosti, o sabr uzmi od mene lekciju. Uzmi od mene lekciju, poduči se mojim primjerom, šta ja sve preživljavam i proživljavam, i opet na tome saguram i sve to preživljavam ha? s radošću i ljubavlju. Sve to podnosim sa radošću i ljubavlju. Mogao si da vidiš, ha? majko, svi smo to mogli da vidimo, a to onaj ima više djece. Primjer jedan. Ha? Mohamed je malo stariji. Može da jede već se navikao dakle, na ovu hranu, međutim kaškao nikako ne stoji u ruci. Jer ne znam kako da okrine kašku, pa ga majka mora da hrani kaškom. Abdullah još nije navikao se na hranu, pa ga majka nagovara da i pokuša da ga zavara, da proba svoj prvi zalogaj. I sve to dakle pokušava sa ljubavlju, radošću, dakle da udovolji svojoj djeci, zatim bolno zaječi, pa premjesti se s jedne noge na drugu. Šta je sada? Kaže, tu se mala Zainaba javlja iz stomaka i kaže, na moj majko, ni mene da zaboraviš, ja sam ovdje. Treba da posvetiš i meni pažnju. Ne samo Mohamedu i Abdullahu ima, ima imena ovdje. Ha. Da li bolovi, da li briga prestaje sa porođajem? Nikako. Tek tada, kada treba majka da se porodi, da donese svoje čedo, koji jeli, mnogo voli za kojim žudi kad treba da donese, jeli, da se porodi, tek tada nastupaju muke. Beba ne ostaju se više u stomaku, ali ne želi da dođe na ovaj prolaz ni dunjalu. Sada s njega mora otići. On, to pa joj se ne dolazi. Pa počesto mnoge bebe ne dođu na ovaj svijet osim Belamelija Kajsarije sa carskim režim. Pa počesto neke bebe i preseli počesto majke presele umru, a beba dođe na život. Ako Allah, ako Allah dadne da majka preživi i beba preživi, sve te porođajne muke koje majka osjeti, kada vidi bebu pored sebe ili čuje njen glas, sve zaboravi. I kaže, a, da sam imala izbor, da ja biram i da mora neko da umre, izabrano bi da ti ostane živo samo da si ti ostala živa. A to življava to što te življava, preživljava i opet kaže, jel, samo da si mi ti, da si mi ti živa. Međutim, jel, kako je stanje nas? Da li mi možemo zamisliti odlazak svojih roditelja svojog dnjavnika? Da li naš možda smije se upustiti u razmišljenje o tome? I kada počnemo da razmišljamo o tome, da li poželimo da mi prvi odemo prije nije, da ne doživimo takvu situaciju, da ne doživimo taj trenutak. Enes radijallahu ta'ala prenosi slučaj da se Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ispeo na prvu stepenicu svoga mimbera i rekao amin. Zatim se ispeo na drugu stepenicu i rekao amin. Zatim na treću stepenicu i rekao amin, pa su ga ashabi, ridvanullahi ta'ala alaihi nežmein, nakon toga upitali za razlog izgovaranja tri puta amin, pa je rekao, došao mi je Džibrijel, alaihi salam, je rekao, prezren bio onaj kod koga o Muhammede budeš spomenut, Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, kod koga budeš spomenut, Allahu poslanik, ili Muhammed, ili Rasul, ili poslanik, a ne donese se salavat i salam na tebe. Pa sam rekao, amin. Zato kada se spomene ime Allahovog poslanika, alihi salatu salam, gdje se spominje Allahovog poslanika, treba donijeti obavezno salavat i selam. Salavat i selam, jer je Allah džel veđelaluhu donio u kuranskom ajetu salavat i selam na Muhammeda, alihi salatu salam. Zato nije ispravno reći samo alihi salam. Reći alihi salatu wassalam. Jer je sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Najpotpunije. Zatim, mi je rekao Džibril, prezren bio onaj koji doživi duboku starost svojih roditelja, a ne uđe u džennet. Doživi duboku starost svojih roditelja i ne bude im hizmetio, ne bude ih usluživao, ne bude, ne bude ih pazio, sve svoje posvetio njima, zašto su vjernici, pa ne uđe u džennet. Radi hizmeta njima, rekao sam amin i treći put prezren bio onaj koji doživi Ramazan, pa mu ne bude što rekao sam. Amin. Ne da se neko upita, pogotovo dakle ovaj govor je možda više malo za ovu populaciju desno. Zbog čega nema govora o nama, mi smo babe, mi imamo veliku ulogu u podizanju svoje čeljadi. Svakako nema sumnje dakle da otac ima veliku ulogu, odgovi djece ima veliku blagodat, veliku vrijednost, međutim uloga majke, vrijednost majke je tekako, tekako veća. Ne može se poreći, dakle, babina uloga u podizanju djece kao jeli, majčina. Allah Jalla Jalaluhu je rekao u suri Al-Ahqaf وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا Dakle, mi smo čovjeka zadužili da čini roditeljima svaki vid dobročinstva. Dakle, ovdje je došlo ovi koji znaju arapski jezik ihsanan. Ha, neodređeno. Nije došlo ili ihsan. وَسَيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا Neodređeno, dakle čovjeka smo zadužili da čini svaki vid dobročinstva, ne određeni, nego svaki vid dobročinstva da čini svojim roditeljima. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحَا وَوَضَعَتْهُ كُرْحَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَثَلَثُونِ شَحْرًا Čovjeka smo dakle zadužili da čini svaki vid dobročinstva svojim roditeljima. Majka njegova ga s mukom nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji stiga i do i 36. Koliko je puta Allah džel neđaralu vode spomenuo majku, koliko puta babu? A, čovjeka smo zadužili da svojim roditeljima čini svaki vid dobročinstva. Majka ga nosi, rađa, nosi i doji ga, hrani ga 30 mjeseci. Koliko puta je spomenuo Allah majku, koliko puta babu? A, to digao tri prsta da ovo... <laughs> Aha, tako Spomenuo je četiri puta majku, jednom puta babu. Prvi puta, dakle, spomenuo je babu i majku zajedno, kada je rekao roditeljima, bivali dej hi i roditeljima, dakle, majku i babu. Dakle, ovdje babu nije spomenuo kao babu, već zajedno s majkom spomenuo. A zatim spominje posebno majku koja nosi čedo, rađa ga i hrani ga, doji ga, a? Tri, tri puta. Zbog toga je i došlo u hadisu kada je upitan Allaho poslanika alihi salatu salam s kim od ljudi da se najbolje obhodim, kome da pružim najljepše ponašanje, pa je rekao majci. Kome? Majci. Kome? Majci, zatim babi. Zbog čega? Zbog ovoga, dakle, što majka mnogo više, dakle, ulaže u podizanju svoje djece. Dakle, većina ukazivanja koja ću spomenuti ne odnose se na obavezu činjenja dobročinjstva prema roditeljima, već dakle govorit će o dakle, slučaju djevima i događajima nepokornosti, neposlušnosti roditeljima, jer je dobročinjstvo roditeljima obaveza, stroga obaveza, stroga obaveza. Najveća obaveza nakon, dakle, obožavanja Allaha Čarne Đeralu jeste, dakle, obaveza prema roditeljima. Dakle, nakon Allaha Čarne Đeralu ono što je vezano za Allaha Čarne Đeralu, zatim što se tiče prava, jeste najveće pravo, nakon Allahovog prava, pravo roditelja. I o tome ne treba govoriti. Dakle, već treba upozoriti na one koji, dakle, čini nepokornost, čini neposlušnost roditeljima, treba, dakle, uhvatiti za ruku i reći da njihovo ponašanje vodi ih neće drugo da uđe povaća. Dakle, čuvaj se dove onoga kome je učinjeno nasilje. Zbog čega? Zbog toga što između dove mazluma, onoga kome je učinjeno nasilje, nema pregrade između njegove dove i Allaha Čebna Đeralu. Njegova dova sigurno, mako on bio, ukoliko mu je učinjena nepravda, ukoliko mu je učinjeno nasilje, dolazi do Allaha Jalla Jalala. Kao što je došlo u hadisu kuciju, da kaže Allah Jalla Jalala, u izzati wa jalali, la ansuranneke wa laudanehim. Tako je moje veličine, tako je moga ponosa, pomoći ću te. Odazvaći ću te makar, makar nakon izvjesnog vremena. Ali sigurno će Allah Jalla Jalala se odazvati dovi onoga kome je učinjeno nasilje. Pa šta mislite? Ako mazlumi, oni kojima se čini nasilje budu roditi budu majka i baba. U hadisu je došlo da se trima kategorijama ljudi prima do hm. To su onaj koji je učinio nasilj, vas bom, je on se prima do ovdje, odbija se do Zatim, roditelji. A što mislite, ako se oni spoje, ako, ako oni budu mazlomi, ako se njima učini nasilj, onda sigurno se njima dobro primiti. I treća jeli, kategorija je postaš dok se jeli, ne iftar ili jeli, prilikom iftara. Kaab el-Ahbar alihi rahmatullah je rekao u istinu Allah jalla jalaluhu ubrzava smrt a, ubrzava smrt onoga koji je neposlušan prema svojim roditeljima kako bi ga što prije kaznio Allah ubrzava smrt onoga koji je neposlušan prema svojim roditeljima da bi ga što prije kaznio I doista Allah produžava život onoga koji je poslušan svojim roditeljima kako bi uvećao dobročinjstvo i dobra djela. Kako bi taj čovjek koji je, je dobar prema svojim roditeljima, koji je poslušan svojim roditeljima da bi što više dakle, učinio dobročinjstvo i dobrih djela u svome životu. Jedan od šehova, naših šehova pričao je jeli, sljedeći slučaj. Jedan čovjek došao mladić mi je došao, kaže i predavno u mom prisustu kleo svoju majku. Počeo da klete da proklenje svoju majku, pa sam mu zabranio. Nisam mu dozvolio da to čini. Upitao sam ga zbog čega to. Dakle, kad sam mu zabranio, upitao sam zbog čega. Šta je razlog toga? Kakav je to grijeh njegove majke, pa i po tome spominje. I tako je spominje, rekao je, a, dobro, vodite računa, snaje rekao je, napravila je sihr mojoj ženi. Moja majka, a, moja majka kaže, napravila je sihr mojoj ženi. Kaže, ko te toga obavijestio? Kaže, moja žena. Kaj su farova? Vjeruje svoje ženi, vjeruje svoje majci. A majka je to negirala. Negirala. Nije htjela da prihvati. To je bila laž, potvora na nju. Kaže, obavijestila moja žena. Kaže, subhanallah, vjeruje svoje ženi. I kaže, odbio sam osim da dođe i majka i snaha i sin predame da čujem govor jednih i drugih. I kaže, kada su došli predame i počeli da ubjeđuju jeli, svaka strana da iznosi svoje argumente, majka je odbijala. Odbijala da je to dakle ona počinja. I kaže, kao da mi je če, kaže, kao da mi je nešto govorilo, da doista ona govori istinu majka, da nije dakle ona počinjena sjeha a da snaha, da snaha laže. Zbog ovog ilionog razloga. I kaže, snaha također nije htjela da prihvati, osim kaže da odjemo kod Kaabe, al mušarbefe, i da se tamo majka zakoni kod Kaabe, da se zakoni da nije počinila sjeha, da nije napravila sjeha majice. Kaže še i budući da je meni taj, jel, što mi kažemo instinkt tako govorio, da je majka upravo, ja sam rekao odmah, slobodno je. Idite i neka se majka zakoni kod Kelamija. I mlađi brat je došao, dakle, od ovog, mlađi brat je došao s majkom i uzeo sam od njega broj telefona i rekao, javit ćeš mi kakav je ishod bio. Otišli su kod Kabe, proteklo je, vratili se, nakon dva, tri dana nazvao sam ovog sina, jeli, i kaže, sin, otišli smo, dakle, do Mekke. Majka je kod Kabe dovila Allahu Đerle Đalanu da je ne vrati živu kući ako je napravila sihr. Ako je napravila sihr, da je Allah ne vrati kući, neki uzme dušu odmah. A kaže, ako je dakle čista, ako nije napravila sihr, da je sačuva od njenog sina i njenog sina i njihovog vizijeta. Kaže, vraćali smo se kući i majka svoje vrijeme plakala. I dok je dobila kod Kabe i dok smo se vraćali kući, kaže, majka je plakala. Kada smo stigli kući, čekala na svijest kod kući. Kada smo stigli kući, čekala na svijest kod kući, da su brato, brat i snaha poginu u saobraćajne nesreće. Da su taj brat, njegov brat, odnosno njen sin, i snaha koji su je otvarali za sihr, pogijenuli u saobraćajne nesreće. Zato, kaže Allah, jalla jalanu, وَلَا تَحْسَدَنَّ اللَّهَ قَافِرًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُ Nemoj da misliš da je Allah, a, da, ne, da Allah ne motri na one koji čini nasilje. Allah dobro zna njih. A, pa ne mogu. Također ne ispričam slučaj koji nam je pričao šeih Hamid, kao da sad gledam, jel, kad smo bili jedne prilike na kliki kod jednog brata, ovako šehan gdje sjedio ispred mene, jedan brat iz Udine, iz Vornika, sjedio je lijevo, brat Bekir do mene, šehan, da mi prišao, da je dakle, slučaj koji se desio u blizini Harema, Allahu poslanika, ali sada sam nešćida. E, sličan slučaj, dakle, snahe i majke. Sin se dakle oženio, malo je boravio, dobio je posao, dakle malo je boravio sa svojom ženom kod majke, par sedmica, tri ili četiri sedmica, ovdje nema Abdurrahmana, nema Arifa, nema Samirima, Samirija. Jeste vi zajedno bili na hađu? Ej, slušao si ovaj slučaj, pričao sam tamo Dakle, proboravio je nekoliko sedmica sa svojom ženom kod majke i odšao. Dobio je, dakle, posao na drugom mjestu podaleko i tamo je proboravio nekoliko godina. Već je došlo i prvo djete, došao je sin. Majka ništa od toga nije vidjela, A, ali je čula. Dobivala je vijesti. A, telefonirali su, kontaktirali su sa majkom. Pa je majka, kada je čula dakle, da je dobila prvo unuče, zasadila cvijet u uničenca svoga. I gajila ga, čekala da te taj dan kada će se sresti, ha, da mu pokloni cvijet i tako. Kada, su, kada je dobila vijest da te da dolaze, da će da vidi svoje, tako dakle, unuče prvi put i sa svojim sinom se također nije vidjela svoju snahu, toliko dobro nije ni upoznala, mnogo se obradovala, kupila sebi najljepšu haljinu. Najljepšu haljinu, skupoćenu haljinu kupila, obukla se, onu jednu ružu cvijeta kojeg je gamila otkinula i sebi zadjela za ugo da dočeka dakle, svoga sina snahom i svoje dakle, unuče u lijepom jeli, izgledu. Pa kada su došli, snaha i unuče nisu je pojavljivali. Došao je samo sin i sjedio s majkom. A majka toliko je izgavala za svojim prvim unučetom. Nema nikakve druge djece kaže, kad će snakali će bunda igrati sa djetom? Svim sa ovom šutom. Kad će više? Kad će više? Pa prokine sin. I sin je optuži također da je ona napravila sihar njegove žene. Da je žena imala, Belaja imala problema kada su otišle. Da je majka napravila sihar, da je o tome, dakle, žena ga obavijestila. I kaže, prišao je svojoj majci i udario je Allah. Kaže, tad, kada mi je udario šarnarom, otvorila se vrata. Pojavila se snaha sa jeli, osmihom od duha doba. Nasmijala se. Onda je majka ha, zaplakala, uzela onu ružu koju je imala za uhom, bacila, potrgala onu svoju haljinu i zakljela ga mlijekom a, kojim ga je dojela. Zakljela svoga sina mlijekom kojim ga je dojela i rekla da Boga i tebe srce se kidalo kada budeš umirao kao što se meni sada pokidalo ovim tvojim postupom. Šehan Ađelahova kaže, on je bio svjedok. A taj čovjek, kada je umirao, iznena da je doživio smrt. Kada je umirao, a, na usta su mu izlazili komadici srca. Na usta su mu izlazili komadici srca kada je ispjevao ovo krv, ispjevao ovo komadiće srca. Zato se treba čuvati. Zove vas gluma našta koja je vas zbog roditelja prajkove učinjeno nasilje, a narošto majka je majka, ha? najpreća, najpreća čovjeku. A iša radi Allahu ta'ala neha upitala je Allahu poslanika alaihi salatu wa salam ko je najpreći žene? Šta je odgovorio Allah poslanik Ali? Njen čovjek. A ko je najpreći čovjeku? Odgovorio je njegova majka. Njegova? Njegova majka. I mi to dobro treba da znamo, pogotovo ova tamo desna strana, jel? Pogotovo snaje to treba da znaju da znaju da nije bilo majke nije bilo majke, ne bi bilo njihovog čovjeka i ne bi bilo njihovog braka. Prepostavimo da majka ih pogriješi, a da sve krva ih pogriješi, da trebamo uzvratiti na grešku greškom, nikako već, dakle trebamo uzvratiti, uzvratiti dobročinjstvom. Zada mala Đelde Đelalaho nije naredio da im činimo dobročinjstvo roditeljima, pa makar oni bili, ha? Makar oni bili i nevjernici. Makar oni bili i nevjernici kada je rekao ovo se, ali im sami bi valili i hrsna, وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما jer čovjeku smo naredili da čini dobročinstvo, svake vidi dobročinstva svojim roditeljima, a ako te oni budu navraćali da im činiš širk, da činiš širk, ono o čemu, dakle, nemaš nikakvog znanja, da činiš Allahu džele džalalu širk, oni te budu navraćali da činiš Allahu širk, da mu smatraš nekoga ravnim, o čemu nemaš nikakvog znanja. Jer ti Allah džele džalalu dozvolio, dostavio ikakav dokaz da mu se čini širk, da se smatra neko njemu ravnim, onda ih u tome ne slušaj. Ali im čini drugi vid dobročinstva. U tome im se ne odazivaj, ali im čini drugi vid dobročinstva. Poznato nam je da Esma radi Allahu talanha, to lezda kod Allahu posanika, ali se nad sami govorila, došla mi je majka koja je bila mušrikinja, dolazila bi iz Meke u Medinu, bila mušrikinja, da li da održavam veze s njom, da li da ju pustim kod sebe, u kuću i da održava svoju vezu s njom koja je Allahom poslanih alaihi sallam rekao svakako, održava je, održava je vezu s njom. Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala vam prenosi da je Allahom poslanih alaihi sallam rekao ha, Allahova zadovoljstvo je o zadovoljstvu roditelja, a Allahova srđba je u srđbi, u srđbi roditelja. I znajemo dobro da se na ovom dunjalku sve može zamijeniti, tako? Sve ima zamijeniti. Ako ode žena, doće druga. Ako ode čovjek, doće drugi. Vjerovatno bolji. Međutim, ako ode babo, ako ode majka, nema zamjenika. Za majku nema zamjenika. Za babo nema zamjenika. Za sve ostalo poštoji, poštoji zamjena. Poznat vam je slučaj Omeru ibn Khattabu radijallahu ta'ala kada mu je prišao jedan čovjek rekavši ja imam takvu staru majku koja ne može da vrši etramekulula, fiziološku potrebu, osim da sjedi na mojim leđima, da ja pridržavam na svojim leđima. Ne može drugačije. Pa kaže, da li, sam, da li sam se ovakvim svojim dobročinstvom odužio za sve ono što je ona učinila prema meni? Kaže, nikad. Nikad. Ni za onaj jedan njen uzda dok te rađa. Nije se odužio. To što ti sad činiš, I ona je domaćinila kad Stivija u mali, da to nije pridržavala, kad si ti obavljao istu tu fiziološku potrebu. Međutim, ti to a, obavljaš i činiš je dobročinjstvo, ali jedva čeka da se kotarišiš, da se riješiš. A ona je isto tako tebe držala, ali je priželjkivala tvoj ostanak. To nije kad te je radila, govorila samo da ti ostane živ. Aisha radijallahu ta'ala također poznat vam slučaj prenosi da je došla jedna miskina žena siromašna sa dvije curice, dvije djevojčice pa je tražila hranu da ju se nešto udjeli od hrane pa Aisha radijallahu ta'ala nije našla ništa drugo osim a, tri datule, tri hurme pa je dala curicama po hurmu po datulu i majici treću datulu pa su curice budući da su bile gladne, brzo pojele svoje datule. I kada je majka podigla svoju treću datulu, jeli do usta, pogledala onu datulu. Pa je majka uzela i popolovila svoju treću. Ništa mi ona pojela. Već je popolovila i dala svojim dvijema curicama. Pa kaže, Aisha radijallahu talana, zadivio mi njim postupak. I ona gladna, što nije ostalo sebe dala prednost kome? Svojoj čelja. Kako će joj zvratiti? Vidimo kako odvraćamo. Pa sam, kaže, ispričala. Zadivio me njim slučaj, pa sam ispričala Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, a on je rekao, inna Allahe kad elu džebe, lehel džemne. Wa a'taqaha biha minan nar. Allah joj je učinio obaveznim džemnim. Toj ženi, toj siromašnoj ženi, zbog njenog postupka, ha? po polovljenju onih treće hurme učinio je Allah Đelle Đelaluhu obaveznim džennet i zbog te hurme oslobodio je vatre. Oslobodio je vatre. Sačuvao je, sačuvao je vatre. Ova treća tačka, kazivanje jeli, koje bi se moglo nasloviti i vidjet ćete i sami, majko, ne mogu da vjerujem da tako postupaju prema, prema tjeri. Dakle, slučajno, ovaj slučajno mu spričala jedna starica. Kaže o svome sinu. Nosila sam ga u svome stomaku devet mjeseci. Otac mu je preselio. Umro nakon par mjeseci njegovog dolazka na ovaj svijet, dakle rađenja sina. Tako da sam ja bila i otac i majka. Iz ljubavi prema njemu nisam ga osunetila prije nego li je napunio tri godine posvećivala sam mu svu svoju pažnju, brigu i ljubav. Kada je dostigao vrijeme stasao za ženiku, oželila sam ga lijepom djevojkom koju sam također mnogo volila zbog njene vjere, zbog njenog morala, zbog njenog vrtlaka, zbog njene pobožne porodice. Međutim, kaže, on je nakon pet godina rastavio se s njom. Nakon što mu je rodila sina i kćerku, rastavio se s njom, pustio je. Zbog čega? Kaže, nije bila učena. Nije imala mnogo škole. Iako je bila vjernica, ja, rob. Zar onaj koji ne obožava Allaha džela džela pada samo njemu na sežda. Nije učen, treba nešto mnogo da se uči, da se bude potkova nekakvim znanjem. Međutim, kaže, on je kustio, kaže, nije bila učena. Oženio se drugom ženom, snahom, kaže, ona je bila pravna a druga nova snaha bila je profesorica. Ja sam se brinula o njegovom sinu i kćerci i brinula se o kućanskim poslovima jer nova snaha bila je profesorica, nije imala mnogo vremena za kuću, ali što za djecu koja nisu njena. Je li tako da sam ja dakle preuzela svu brigu i bila sam tome zadovoljna. Brinula sam se o djeci, brinula sam se o hranju, brinula sam se o spremanju kući i dakle tome bila sam zadovoljna. Međutim, kaže, nakon izvjesnog vremena, snaha je prestala jesti moju hranu. Nije bila zadovoljna mojim spravljanjem hrane. Nije joj se više hrana sviđala. Govorila je da u kući ne brinem kako, kako bi trebalo da se brine u kući. I tražila je, kaže, od moga sina, dakle svoga supruga, da pronađe sluškinju koja će se o tome bolje brinuti. A ona će od svoje plate, budi da je bila profesorica, od svoje plate da joj daje, dakle, naknadu za sve to. Kaže stara majka, kada je sluškinja došla u kuću, tada sin i snaha nisu više imali potrebe žene. Ja više nisam imala šta da radim. U kući. I postala sam teški gost svoje snahe. Postala sam teški gost. Pa me optuživala često da zalazim u stvari koje me se ne tiču. Da govorim prostim govorom, da sam zaostala. Sin kaže, iako smo živjeli u istoj kući, prestao je da dolazi, da navraća na moju sobu, kuća na moja vrata. Nakon nekog vremena izmjestili su me izvan kuće u, razumijet ćete, mutvak, a, ljetno kojenje. Ljetno kojenje. Jer kaže, u moju sobu morala je da dođe sluškinja. Da se nastani u mojoj sobi. Kaže, sve sam to podnosila i bila zadovoljna. Nisam se bunila, volila sam svog sina i njegove dvoje djece, dakle, iz prvog braka. Međutim, kaže, jedne hladne zimske večeri, kad sam se vratila iz posjeti svojoj djeci koja je stanova u drugom gradu, našla sam svoje stvari iz mutlaka izbačene. Napad. Na ulicu. Pa sam pokucala na vrata sina, na kućna vrata, sam izašla u sinu, izašla snaga. A sin je stajao iza snaga. Ali nije govorio sine, nego je govorila, snaga. Pitala sam samo za razlog izbacivanja svojih stvari, mojih stvari iz motoka iz letnje kuhinje, kaže da, se, da je kuća njima postala pretjesna za njihove stvari. A pa nisu našli nekakvu drugu zgradu, nekakav drugi prostor, osim tu u ljetnom kuhinju, da smjeste svoje stvari. To pa su morali njene stvari da izbaci. Kaže, gdje će na motoj, ladnoj, zimskoj večeri. Kaže, idi gdje god hoćeš. A ti u kući nema mjesta. Idi gdje god hoćeš, ar to Allah je vasija. Allahova zemlja je prostrana. Hladna, zimska noć. Pa sam pokućala na prva komšinska vrata. Komšinca otvorila i rekla sam, zatražila sam samo da prespavam ovu noć. Ja nisam znala šta da kažem, pa sam rekla odmah istinu. Kožinica se začela od kuće, ovo spavaš kod daš, tu je su, sin, vidi se svjetlo u kući. Hm? Pa sam ja rekla odmah istinu, šta se desilo. I kako sin i snaha postupaju brane. Kožinica nije mogla da vjeruje. Zaplakala. Ja sam rekla samo ovu večer. Sutra ujutro poslije sabaha, sabah namaza, nazvaću svoju kćerku koja stane u drugom radu da dođe po mene i da me vodi sebi. Ostanem pa kod njih. Dobro. Poslije sabaha, nakon što je stara majka klanjala sabah, nazvala cjerku i objasnila joj svoj slučaj. Međutim, cjerka se počela pravda. Počela govoriti da zet nije za to. Da je zetu bilo teško to što sam prije dva dana bila dva dana kod njih, da mu je bilo teško. Da je jedva podnio moj boravak tamo, pa kako sam a ne kod njih. Ispustila slušalca. Ispustila slušalca. Kaže sa tom slušalcom i moja nada, moja očekivanja, dakle, su prestala. Pa, dakle, počela je starica plakat, kada je plakala sam, više nisam imala ni suza. A, nisam više mogla da plaćem. I onda je komšinica i komšija, dakle, od kojih je proborala tu noć, rekla, rekli su, dakle, ovo je naša kuća, tvoja kuća, mi smo tvoja poroća, ostani koliko god hoćeš. Zatim su iz tog dijela nasilja pronašli nekog dobrog čovjeka, Mahsina, koji je napravio ovoj staroj majci kuću, napravio kuću i među, svojoj, među svojom porodcom odredio dakle, poslugu njoj, ko će dakle služi staro majci. Svi su dakle od njegove poroci dolazili, obilazili, služili, pitali za potrebe majke, Nakon toga svi znaše da su dolazili svi jedino sine snahane su dolazili da dolazili staru majku. Otišla majka, kaže, razvolila sam se jedno vrijeme, otišla u bolnicu, svi su me obilazili, svi su pitali za moje stanje, dolazili, donosili, pitali me za moje potrebe, a jedino sin i snaha, oni nisu, dakle, oni nisu dolazili. Tako da, Allahom ostaje, teško da čovjek može povjerovati. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma je rekao kao što bilježi Ibn Hibban u svome sahihu da postoji nešto manje od riječi uh da pa se kaže roditeljima Allah bi to zabranio da Allah zabranio da se kaže uh kaže Ibn Abbas da postoji nešto manje od uh da pa se kaže roditeljima Allah bi to zabranio zatim kaže opasne riječi onaj koji je neposlušan roditeljima Onaj koji je neposlušan roditeljima, neka čini što god hoće, taj neće ući učenje. Onaj koji je neposlušan svojim roditeljima, koji je nepokoran svojim roditeljima, neka čini što god hoće. Kako god hoće djelati, taj neće ući učenje. I onaj koji je poslušan svojim roditeljima, kaže neka čini što god hoće, taj će ući učenje. Taj neće ući učenje. Neće ući učenje. Sahihu. Ibn. Hibbana. Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je rekao Salatetun la yanduru Allahe ilaihim jevme l'qiyame Tri kategorije ljudi koje Allah djelle djelanu neće pogledati na sudnjem danu Neće ih pogledati na sudnjem danu Jeste al'aq li validej Onaj koji je neposlušan, nepokoran prema svojim roditeljima Wal mar'atu al mutarajjilatu Muškobenasta žena Žena koja se oblači kao muškarac Ima prizuru kao muškarac Ha? koristi parfeme, kao što koristi muškarac i sve drugo što je svojstveno muškarcu, od the youth, čovjek, starac, ali koji čini blud, koji čini zinalu. I kaže, od thalatetun la yadhulun al dženne. I tri kategorije ljudi koji neće ući u dženne. Pa opet spominje, u istom hadisu, spominje kategorije koje neće Allah pogledat na sudnjem danu i kategorije koje neće ući u dženne. Opet kaže, al aqli validih, onaj koji je neposlušan, nepokoran prema svojim roditeljima wal mudminu ala al khamr onaj koji je notorni alkoholičar koji se ne trezni da od flaše se ne odvaja wal mannan bima ta'ta i onaj dakle koji kada nešto udijeli pokloni prigovori koji prigovara na udjeljenom od Ibn Borejde od Erul Farija rahimahullahu ta'ala prenosi se da je vidio Haritha al-Aliqija alihi rahmatullahu kako mnogo plaće na dženazi svoje majke pa sam ga upitao zbog čega toliko plaćeš zbog čega toliko plaćeš a svima će nam doći pravi svi ćemo umrijeti pa je rekao jednu veliku istinu kako da ne plaćem kad su mi danas zatvorena jedna džennetska vrata. Kako da ne plaćem kada su mi danas sa smrću moje majke zatvorena džennetska vrata na koja sam mogao da uđem. E, pa zato svi mi a, koji imamo žive roditelje, majku i babu, čuvajmo vezu sa ovim džennetskim vratima. A? Zar Allah, a zar Allah u poslanika alihi sallam nije baš rekao da je džennet pod stopama majke? nogama majke. A? On pa se pridržava nogama majke i dobroštinstva, jeli, prema, prema njoj. Kur'an, Allahu Jalla Jalaluhu govor, ne spominje ni jednu naredbu, nakon naredbe njemu, Allahu Jalla Jalaluhu, na, dakle, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah nakon ove naredbe na tevhid, dakle i zabrane širke, ne govori ni jednoj drugoj naredbi toliko je na tako upečatljiv način kao što govori o naredbu dobročinstva prema roditeljima. Pa ćete jeli vidjeti kada kaže وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا Dakle, Allah, tvoj gospodar, naređuje da samo njega obožavate. Mobil validejni ihsane, da svojim roditeljima činite dobročinstvo. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُكُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا uf. Kada dožive kod tebe starost, jedno ili dvoje ili oboje, a, nemoj da im kažeš ni uf, وَلَا enherhuma wa kul lahuma qawlan karima snima dakle lijepo se obhodi ne otjeruj ih od sebe ha i obra, obraćaj im se riječima punim poštovanja zatim kaže lahfid ovi koji znaju arapski koji poznaju Kur'an lahfid lahuma janaha dhul min ar-rahma ha i budi prema njima blagi ponizan ovo je kuranski termin ili kod arapa svojstveno da kažu ehli jenahak, jel, kao budi blag, ihfid jenahak, budi blag. Kada pogledate, počesto griješimo. Odnos s braćom, kome dajemo prednost, braći ili raditelji. Pogledajte kuranske termine, kada govori Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, kako da se obhodi prema i drugim vjerovjecima, kako da se obhodi sa vjernicima, sa svojim sljedbenicima i kako da Tako je ovaj kuranski termin govori o obhođenju prema roditeljima. Lahfi džanahake, limeni tebake. Budi blag, ovdje samo stoji. I na mu'minin, jel? Budi blag prema onima koji te slijede od vjernika. Lahfi džanahake. A dok je ovdje došlo, ha? Lahfi lahuma džanaha dhul. I na rahme. Ovdje ima dodatak. Dakle, više čovjek treba biti blag Mislim, čovjek treba biti ponizan prema svojim roditeljima, a neko prema, dakle, onima s kojima se druži, jeli, s kojima je svakodnevno. Međutim, počesto mi to zamijenimo. Allahu posanik alihi salatu wa salam mi bio povorten na ovaj hadis. Jedne prilike, dok je gledao zarobljenike, primijetio je ženu kako prolazi dakle, kroz redove te zarobljenika. Kao da nešto traži, uzbuđena, rasplakana, pa je na kraju došla do onoga koga je tražila. Pronašla je svoje djede, pa ga privila na svoje grudi. I kaže ovo ovaj poslanik, a je sadatu, sadatu, šta mislite, da li bi ova žena bacila mu svoje djete u vatru. Pita svoja shvala. Kaže nikad. Nikad. A, pa kaže Allahom poslanik Ali Hsana sam bi pitao zbog čega. Kaže, u istinu je Allah milosti i prema svojim robovima od ove žene prema svome djetu. Zbog čega je Hm? Hoću da kažem primjer poređenja. Ali kad govorim o ovoj temi, srcite nam, da ne izvlačimo druge, druge propise. Allah je milostivi od mislim, samo ovo nije rekao, osim da dokaže i pojasni da najveći stepen milosti na Dunjalku posjeduje majka. Niste možda shvatili. Zbog čega Allah poslanik Ali se sam nije spomenuo nekoga drugog pored majke, pored te žene i djeteta. Kada je govorio o milosti Allahu. Već je rekao da je Allah milostiviji od ove žene. Od ove žene. Dakle, nakon Allahove milosti, najveću milost koju posjeduje i posjeduje majka prema svom ide. Završit ćemo dakle s ovim ukazivanjem koje ste mogli, vi koji kupujete asr, da vam koji čitate, dakle da pročitate u prethodna dva ili tri broja. Dakle, pod naslovom ovaj naša vjera. Vijest, dakle, ovome poslala je jedna medicinska sestra iz Amerike, Pod naslovom Dobročinstvo prema roditeljima me je ponukalo da primim islam. Dobročinstvo prema roditeljima me je ponukalo da primim islam. Kaže, prvi put čula sam o islamu dok sam pratila neki televizijski program, smijala sam se podacima koje sam slušala. Smijala. Kako je islam? Takav i takav. Nakon godinu dana, od kako sam prvi put čula za islam, nakon godinu dana čula sam drugi put. Međutim, gdje kaže u bolnici u kojoj sam radila? U bolnici u kojoj sam radila. Došla su dva bračna druga, čovjek i žena, i u njihovoj pratnji starica, teško bolesna. Bila je to majka, dakle njen sin i snaha. Neka ona, profesorica. Snaha bi sjedila pored majke i stalno gledala u nju. Ja kaže ova medicinska sestra, dok bih obavljala svoju dužnost, posmatrala bih ovu djevojku. Gledala bih je kako stalno plače, kako briše svoje suze, plače, briše suze, plače, tako ne prestane. Jednom sam je upitala za razlog tog njenog silnog plaća, pa me obavijestila da je zajedno sa svojim suprugom došla iz druge države da potraže lijeka za njegovu tješku dok je pričala sa mnom, kaže, plakala je i molila Allaha za ozdravljenje stare majke. Mnogo sam se, kaže, začutila njenom plaču i njenom, njenom slučaju. Dolazi iz druge države sa svojim mužem kako bi pronašla lijeka za njegovu majku, ne za svoju majku. Dolazi za svoju majku, pa hajde nekako bi razumio. Međutim, dolazi za sve, za sve tu traži lijeka, a? pa sam se upitala, kaže ova Amerikanka, tada sam se sjetila svoje majke. Gdje je moja majka? Kaže, nisam je vidjela već četiri mjeseca. Još uvijek ne razmišljam o svojoj posjeti njoj, da je posjetim. Ovo je, kaže, moja majka. Šta bi bilo? A, da je pitanje čovjekova žena. Čekala, ne kaže, je čekala. Kaže, zadivio me postupak ovih vraćanje drugova, jer je starica bila u teškom stanu, bila je bliže smrti nego životu. Ali više me je, kaže, zadivio postupak snahe. Šta je njemu briga za majkom njenog čovjeka? Zar da sebe slama zbog starice, a bila je, kaže, dakle, lijepa djevojka. Zbog čega sve ovo? Zamislila sam sebe na mjesto ove starice. Kaže, kako bih na mjesto ove starice, jel, e, ne na mjestu njene bolesti, već na mjestu, dakle, kako ih izmete njen sin i snaha i kaže kako bi samo voljela i kako bi bila presretna da mene moja djeca ovako pazi. Mnogo sam zavidjela ovoj starice na ljubavi njene djece. Bračni drugovi su sjetli u staricu svo vrijeme, nisu je puštali. Dolazili su pozivi izvana. Gledala sam dakle kako ih neko kontaktira, naziva. Vjerovatno kaže ostali članovi porodice su zvali i raspitivali sam za majčino stanje. Jednog dana, kažem, ovaj, medicinska sestra ušla sam u salu za čekanje u kojoj se nalazila i ova mlada, mlada djevojka, snaha bolesne majke, pa sam iskoristila priliku da ju upitam onome što sam htjela. Dakle, pa mi je pričala o pravima roditelja u islamu. Način obhođenja prema njima koji, dakle, islam postiče i tako. Nakon nekoliko dana, kaže, starica je umrla njen sin i snaha, mnogo su plakali, kaže, kao da su ostali sirotani za majke, kao da su ostali jetimi. I kaže, mnogo sam razmišljao o postupku ovo dvoje mladih i onome što sam saznala o pravima roditelja u islamu, pa sam poslala zahtjev jednom od islamskih centara, tamo u njenoj dakle blizini, tražeći od njih literaturu o pravima roditelja o pravima roditelja i nakon kaže čitanja ove literature osjetila sam nešto u svojim prsima kao nikada do tada. Zamišljala sam sebe kao majku, zamišljala sam svoju djecu kako me voli, raspituju se u mome stanju do kraja moga života, brinu se za moje stanje i kaže ovaj lijepi osjećaj podstaknuo me da iskažem svoju pripadnost islamu, ovaj lijepi osjećaj ponukao me da izgovorim riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah kaže od Islama nisam poznala osim dobročinstvo prema roditeljima osim dobročinstvo prema roditeljima i kaže hvala Allahu udala sam se za čovjeka koji je također primio Islam rodila sam mu djecu Allaha molim za njihovu uputu ja sam danas kaže Ummu Abdil Melik Ummu Abdil Melik i molite Allaha za mene i moju djecu za našu postojanost ovo je naša vjera, naša vjera islam, naš ahlak, na koji nas postiče naša vjera. Allaha žele djelalu, molim da oprosti nama i našim roditeljima, da se smiluje nama i našim roditeljima, da nagradi naše roditelje, da njihova dobro djela priđe preko njihovih loših djela, da im produži život i njihov život uljepša dobrim djelima, da njihovu završu na ovom svijetu učine također lijepom, da se Allah Đele Đeralahu smiluje našim majkama u Palestini, našim majkama u Iraku, našim majkama u Afganistanu, Čečeni i na drugim mjestima da se odazove našim njihovim dovama. Molim vas, Panima Tava, da sve nas učini njegovim zadovoljnim robovima, da bude zadovoljan s nama dok smo na Dunjavku, da bude zadovoljan s nama kada nam pošalje svoje zastavnike, da nam uzmu duše, i da bude zadovoljan s nama kada nas sutra izvede pred sebe da nam obračuna i sve da obračun za naša djela koja činimo na dunjaku. Kudo koli hada, ustakuli li vrak, ustakuli li vrak, ustakuli li Na kraju da, dakle, pročitam ovaj apel za pomoć. Svi vam je dobro poznato ono što se desilo jednom od naše braće u Velikoj Kladuši. Dakle, u utorak 12. drugog 2008. godine u ranim jutarnjim satima došlo je do eksplozije u poročnoj kući ratnog vojnog invalida Bećera Kurtića iz Slapnice u sela u blizini Velike Kladuše. Požar koji je uzrokovala eksplozija plinske boce je u potpunosti uništila Bećerovu i onako vrlo trošnu kuću. Tom prilikom su njegova supruga i petero djece zadobili vrlo ozbiljne tjelesne povrede. Najteže je stradala supruga sa opekotinama drugog stupnja. Trenutno su svi zabrinuti u Bihaćkoj kantonalnoj bolnici i njihovo liječenje u toku, iako je supruga, mislim, prebačena u Sarajevo. Bećir je nakon zarobljavanja na Bosansko-Krupskom ratištu 1992. godine boravio u zarobljeništvu, a nakon toga je razmijenjen, te čitav rat proveo u trećem korpusu armije VIH, gdje je teško ranjen. U ovom kraju je bio poznat on i njegova porodica kao vrlo skromna, poštena osoba, poštene osobe. osobe koja je do sada svojim trudom i naporom skrbila za sebe i za svoju porucu, bez ikakvih radovnih primanja sve ove godine uspjevao da sa finansijskim problemima izađe na kraj, pošto su mu trenutno neophodna veća naučena sredstva za troškove liječenja i izgradnju nove kuće, ovom prilikom pozivamo svu braću i sestre u našoj vjeri islamu da svojim naučanim prilozima pomognu našem braću kojega je zadeslo ovo teško iskušenje. Molimo Allaha Đele Đelanova da najljepšim nagradom, najljepšim nagradom nagradi sve one koji se odazovu u ovoj hajli akciji. Da sve muslimane zaštiti, zaštiti ovo iskušenje. Pa se odazovimo. Da. Dakle, ova akcija će trajati. Treba ako Bog da potraje, da se što više pomogne bratu. Dakle, da naše islamsko bratstvo koje prizivamo, dokažemo. Da. Dakle, one slučajeve i one hadise i one ajete koje čitiramo, da e, ih samo tako, dakle, verbalno ne spominjemo ovaj i, dakle, ne primjenimo u praksu. Poznat vam je slučaj onog što se dešavalo na Jarmuku, kada su ashabi davali zadnje gutljajeve vode kojeg su jedan i drugi i treći priželjkivali. Pa kad je ovaj jedan ashaba požurio da napoji prvog, pa je prvi rekao odnesi onom kada je čuo drugog kako jeđe i da traži vode, rekao je odnesi onom drugom. Kada je došao do drugom da napoji drugom, zaječao treći pa kaže odnesi onom trećem. Kada je došao do trećeg, treći preselio. Kaže, vratio sam se do drugog da makar njega napojim, drugi preselio. Vratio se do prvog da makar prvog napojim i prvi preselio. Da oni su prednost u tim zadnjim preselio mi da ne dadimo prednost u svome dunjalku, a, znajmo dobro da islamsko bratstvo nije samo tek tako. A, islamsko bratstvo je Allahom blagodat i treba čuvati Allahom blagodat. Zar Allah dželle dželaluhu ne govori, a, da kaže وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَى I sjetite se Allahove blagodati kad ste bili ha? neprijatelji. Zatim šta nakon toga kaže? Nakon što je sprijateljio vaša srca, ujedinio vaša srca, da asbahtum, pa ste postali čime? Bi ni'metihi ihvana. Njegovom blagodati braća. Dakle, Allahova blagodat je da smo braća, da smo muslimani, da smo vjenci. U blagodat treba čuvati. Nije islamsko bratstvo. Dakle, ne smije biti samo na papiru, samo na jeskoj, dakle, trebamo pokazati ne moraju samo biti konkretno novčanice, mogu ova desna populacija koja počemo da priča da skine koji prsti, ako ima dva, neka skine jedan za sestru i njeno izgledenje za njihovu djecu. Dakle, da dokažemo da smo braća i sestre u pravom smislu. Okay znajte dobro koje je na pomoći svom vratu, da će Allah Đelila Đelalu biti na pomoći njemu. Sve dok je čovjek na pomoći svom vratu, Allah će biti na pomoći njemu. I da sadaka nimalo neće umanjiti tvoj imetak, da će samo povećati. Pa ako hoće čovjek da ima imetka što više, da što više udjeljuje, to će mu više dolaziti. To je. Ako čovjek hoće da produži i da održava Allahu blagodat kod sebe, neka zahvaljuje Allahu na toj blagodati. Pa ako ima imetka, neka zahvaljuje Allahu na tom imetku, udjeljujući svoj imetak. Allah još više da ti taj da ovaj ti ti taj met. Pa bojimo da zovemo se. Ako bude i kasnije, nije hrvatsko. Može se dakle staviti tamo u kasu. Da ne, ne stavljamo, dakle ovdje svaki puta Sergiju, može se staviti tamo u kasu ili za pomoć. Kogor povratit će. Ima i ovaj, ono, danih humanitarni broj. Ima humanitarni broj. Ide, postavljen je žiro račun, ima žiro račun, ali bolje da se prikupi više pare. Može 50 maraka što Ko ima neko nešto da doda, pita, predloži. Nisam vidio, nisam vidio, nisam vidio, nisam vidio, nisam vidio, nisam vidio, nisam vidio, samo da obavijestim braću, znači sestre, da ima promocija ovaj, knjige zbirke pjesama islamske poezije e, autora Šerzade Jakov, znači 13-godišnje djevojčice, pa evo bit će promotor naš Bradić. Knjiga se znači da ispred našeg udruženja pa budemo. U utorak, znači idući u 7 sati na filozofskom fakultetu. Ako ima ko šta da pita, bojno. Dok ja nisam počeo. Thank you.